աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում տեղ ունեցան հետաքի զարգացումներ։ Այսպես բնական է ամենակարևորը, որին մենք հետևում էինք ուշի ուշով, դա Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի միջև այդ բանակցություններն էին, քննարկումներն էին, որոնք տևեցի մի քանի օր։ Ընդհանրապես իհարկե ցանկացած հանդիպում կարևոր է, առավել եւս անհրաժեշտ է պաշտպանել ատամներով մեր շահերը որպիսի օգտագործենք նաև այդ հնարավորությունը։ Ընդհանուր առմամբ པարզ դարձավ, որ քննարկումները չեն հանգեցել մեկ ընդհանուր մոտեցման, առավել եւս ինչ որ պայմանագրի կնքման եւ որ կան տարբեր հարցեր, առանցքային հարցերի շուրջ անհամաձայնություն։ Շարունակենք մեր պայքարը, միշտ լինենք սկզբունքային, մենք այդ իրավունքը, ինչպես բազմիցս ասել ենք, վաստակել ենք բոլորի հետ խոսել հավասարը հավասարի պես։ Գիտեք ոնց է, եթե օրինակ խոսում ենք ԱՄՆ-ի հետ, իհարկե կարևորագույն հարցը դա ժողովրդավարությունն է։ Ամեն մի երկրի հետ պետք է իր լեզվով խոսես։ Եվ եթե ժողովրդավարական ԱՄՆ-ն համաձայնվեց ժողովրդավարական Արցախը եւ կապ չունի որ Արցախը ճանաչված չէ։ Խցկել, մտցնել Ադրբեջանի կազմի մեջ սա համահավասար կլինի 1938 թվականին այդ Մյունխենյան դավադրությանը, երբ որ ժողովրդավարական Անգլիան եւ Ֆրանսիան փաստորեն Չեխոսլովակիային տվեցին ֆաշիստական Գերմանիային եւ նա հոշոտեց եւ ոչնչացեց այդ պետականությունը։ Բայց եթե Անգլիան եւ Ֆրանսիան, այսպես ասենք, զտարյուն ճակերտներում ժողովրդավարություններ չէին, որովհետև դարեր շարունակ եղել են կայսրություններ, ապա ԱՄՆ-ն զտարյուն ժողովրդավարություն է որպես պետություն եւ իրեն այդպես է դրսեւորում եւ իր կողմից նույն սխալ քայլի ձեռնարկումը կլինի այնպիսի մի խարան որից հետո անհնարին կլինի դրանից ձերբազատվել։ Նամանանդ, որ այդ նույն Մյունխենյան դավադրությունը ոչ թե դրանից ձերբազատվել են, ջնջվել է, այլ ավելի շուտ սվաղվել է։ Վերջի օրերին Ադրբեջանը կրկին շարունակեց իր հակահայկական հա, հակաարցախյան կեցվածքը։ Այսպես Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի պետական ապարատի հետ մեկտեղ մասնակցեց Շուշիում կոնֆերանսին Եվրասիայի հարցերով, մենք դրա մասին խոսել ենք եւ անդրադարձավ Էլի Արցախին, Հայաստանին վատաբանելով մեզ եւ այս քանի օրերին նաեւ այցել է օկուպացված Արցախի այլ տարածքներ, այնտեղ ինչ որ շինարարական աշխատանքների մեկնարկին մասնակցել, տվել կարգադրություններ եւ այլ։ Ավելին Ադրբեջանը նաեւ հակաիրանական քայլեր է ձեռնարկել նույն Շուշիում տեղ ունեցող այդ Կոնֆերանսի ժամանակ նա փաստորեն մատ է թափտվել Իրանի վրա, հայտարարելով, որ Իրանում թող լավ հասկանան, որ Ադրբեջանին չեն կարող որևէ ձևով ճնշել։ Ավելին ինչ որտեղ նվաստացել է Իրանին, հայտարարելով, որ Իրանը փորձել է լավացնել հարաբերությունները, բայց Ադրբեջանը դեմ է, որովհետև Իրանը պետք է վերանայի իր կեցվածքը։ Այո, սա անպատասխան չի մնալու միանշանակ, բայց անկախ ամեն ինչից մենք հույսներս չպետք է դնենք ուրիշների վրա եւ պետք է առաջին հերթին ինքներս կարողանանք ճիշտ քայլեր ձեռնարկենք։ Գիտեք, որ վերջի օրերի ամենակննարկվող հարցը այն է, որ ուկրաինական դրոները փորձել են խոցել Կրեմլը։ Եվ երեք Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, որ այդ դրոների հարձակումը կազմակերպվել է եւ անմիջապես ղեկավարվել է Վաշինգտոնից, եւ որ Ուկրաինան ուղակի կամակատար է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գերտերությունների միջև հարաբերությունները իսկապես գեր լարված են։ Մեզնեստրում նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, այսպես Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարել է, որ Մեզնեստրը իրենց համար վտանգ է ներկայացնում պոտենցիալ եւ որ նրա սահմանին տեղակայված է մեծ ուկրաինական բանակ, բայց հավելել է, որ Ուկրաինան չի պատրաստում ներխուժել Մեզնեստրը։ Մա ինչքանով է դա ճիշտ, ցույց կտա ժամանակը, բայց նաև մեր կանխատեսումները, որ մեծ Նեստր վերածվում է հերթական թեժկետի, ըստ երևույթի դառնում է իրականություն դժբախտաբար։ Սոմալիլենդը նույնպես շատ հետաքրքիր քայլ ձեռնարկեց Սոմալիի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի մասնակցելու Դաշնային Սոմալիի մարտահամարին։ Սրանով ցույց տալով, որ Սոմալիլենդը որևէ ապագա չի տեսնում միացյալ Սոմալիի կազմում։ Իսկ սրանք միևնույն ժողովուրդն է։ Բայց դարձել են անկախ պետականություն, պետություն անկախ ամեն ինչից շարունակում են իրենց պետականաշինության գործընթացը։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ, մի շարք կարևոր զարգացումներ կշարունակենք հետևել եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։